și Iubiți să săcați, au fost șapte mari semnate ecumenice, din care al șaptelea la anul 787, prin care s-a hotărât de Sfinții Părinți, cum împărăteasa Irina, că Sfintele Icoane au caracter sacru de cult, că existea misterii și în Sfintele Altare și în casele creștinilor și că ele reprezintă pe Sfinții, și acum cu tipul lui Hristos, care au pătimit pentru Hristos trebuie cinstite. Cinstirea Sfinților Icoane sau cultul Sfinților Icoane. S-a făcut o dogmă de care s-a stabilit la anul 787. Trebuie să știm că Biserica Ortodoxă nu numai atunci sau până atunci a fost luptată Biserica Venisos, nici până acum, și din început, și când a fost Hristos răstignit, și până la luna judecată de apoi, Biserica lui Hristos, credincioșii ortodoxi, vor fi luptați de cei necredincioși sau de cei rău credincioși. Amintiți-vă numai de primele trei secole, 300 de ani, până la Sfântul Constantin, câte milioane de martiri s-au făcut, câte jertfă s-a dat, luptându-se creștinii prin răzare și credință cu păgânii care conduceau pe atunci Imperiul Roman, în care îi tăiau și se șerau și dădeau la piață peste 11 milioane de martiri. A trecut așa furtună de atunci, a venit puțin în pace, la anul 361 ajunge împăratul în care chiar Iulian a postat, a postat înseamnă lepădată de Hristos. Acum nu-ți vreau câteva ani, dar a fost veteran da. acesta, că el deși era la început creștin, a încercat să întoarcă istoria lumii înapoi la idolatrie. Și Dumnezeu l-a seșerat, de când era în război cu persii și el atunci, văzând că este diluit, că a rugat cu săgeata asupra, mai diluit Galilei ultimul lui cuvânt. Un asemenea demon, parcă nu mai întâlnim în istorie, până la comuniști de acum câteva ani. Au trecut iarăși câteva sute de ani, Sfintele Sinoade s-au derurat, dacă nu mai știți, sau nu mai puteți știți, și a venit în anul 714, s-a creat un nou ieresc, un nou Direct înseamnă nu numai un sect, o grupare mică, ci o fel de sectă la nivel, dacă vezi mondial. Și nu se mai cheamă sectă, dar e o grupare. Și eres, erezie, eresul luptării împotriva Sfinților Icoane. Și culmea culmelor, mai mult ca care până aici s-a dovedit că acest eres a fost adus de evrei. Să nu fim pătimați, dar nici nu întoarcem istoria pe dos. Asta a fost realitatea și cele 10 persecuții de sub romani, tot ei erau atâția. Citiți sunt cărțile vechi care puteți, când este viețile să mă vedeți că acolo foarte bine. Și atunci când împărat, nu era pe unii care mai suflau așa, făcut tare, nu făcut tare, așa cum. Că dezvoltările de astăzi nu au asemenea suflori care conduc de fapt în umbră. E bine și neamul dar care conduce, deja dirigează unele convinii lor, proțapul, conducerea politica unei țări sau a unei lumi. Ei bine, în anul 740 a ajuns împărat, tot așa, când Ișur, într-o fel de complot a fost chiar rus, atunci Leon Isauru, un mare tiran, era din Asia mică, era mai mult păgân decât creștin, se spune că era armean, foarte războinic și crud, s a fost cumpărat de cei care l-au reținut pe Hristos, s-a spus, te ajutăm să ajungi împărat, dar să te lupți împotriva creștinilor. Cum? Întâi ce de luăm icoane. Și el s-a urcat, rog, a ajuns, după nu a trecut un an și a început să-și arate cot. Întâi l-a debarcat de pe tron patriarhul Germano, sunt German, sau Germano, cum se vede, un patriarh sfânt. S-a pus un patriarh eretic, care el însuși făcea icoanele de din biserică. Și acest leu Isaurul era ca o fiară, ca un leu, leu înseamnă leu. Și-a dat poruncă să nu mai fie icoane în case, în biserici, în mănăstiri, nicăieri. Leul acesta a început lupta din constantinop, Acolo era centru ortodoxiei, să știți. O mii de ani și ceva, centru ortodoxiei n-a fost la Ierusalim. Ierusalim a fost sub ocupație străină, sub arab, sub turci, ce a fost la Constantinopol. Ei bine, și-a făcut el atunci, încât a început o luptă de viață și pe moarte. Dar cei care nu voiau să scoate icoanele, sau se închinau de la ele mod văzut, sau nu îi scoteau din biserică, îi trimitea în surghiuri. Surghiuri înseamnă o fel de Siberie, cum ar fi astăzi, cel mai mare surghiuri al Imperiului Roman, unde au pătimit Sfinții și pătimeau pentru Hristos, Știți unde a fost? Iată să vă spun, Crimea este un oraș pe asta cheamă cetatea Herzog. Este cetate veșească. Este acum o aușă sau nu știu ce că mai străpânește. E bine, Crimea și într-un loc foarte interesant. În delta Dunării. Sunt toate Dobroj era loc de refugiu sau de surgiune a celor care nu le plăcea împăraților sau care țineau la credința ortodoxă. De aceea, vă văzut mari și multe mărturisi, fete scrise cu nume de Sfinț, în Dobrogea noastră, așa și ei patru 400 de la Nicomitea, nu întâmplător. Ei nu erau de aici, dar erau primiși în persecuție aici, în, în pergoană și din nu le a pădat de Hristos, le a tăiat capete de la cei patru 400 de la Nicomitea. Ei bine, acest Leon a condus cumplit, a dat acest decret, să edict, se scoteau icoanele, se ardeau, și nu numai icoanele, ci și crucile, nu numai Sfinții, ci mai ales și Sfintele moaște. De ce ne întrebăm? Avem atâtea milioane de Sfinți. Unde sunt moaștele, fraților? Puține am mai rămas. Mai sunt puține de tot. Cele mai multe se păstrează în muntele Apă, la noi, la Autodul. Au secat zice, la Vatican, dar ei nu le simțesc. Deci, așa mă de respect. Nu le, nu le profanează. Am văzut, am văzut și pe acolo. Nici nu așa acolo, niște rafuri, așa, dar nu le închină noi. Dar la noi, multe din Sfinții Mate erau așa și eram aruncat în, în foc sau bani erau aruncate mult în mare. Și era o tradiție. Creștinii văzând că nu se mai poate, și se făceau? Ori îngropau, ori le aruncau pe Marea Mediterană, Marea Egee. Și Doamne, trimite Tu așa de sunt Ivar, unde unii voitul? Și așa a ajuns la de astăzi, cea mai mare icoană, cea mai vestită din lumea ortodoxă, din lumea creștină astăzi, care este Sfânta Icoană, a Maicii Domnului Portărița. El a fost aruncat din mare din, din Constantinopol, s-a plutit pe mare și a ajuns la marul tenisului muntele Apă, lângă pânătirea Evinu. bine, și un mare care Sfântul Ios, Gabriel, pustic, i s-a arătat o vedenie și numai la el s-a îngăduit ca să ridice așa tricoană să se află la poarta mănăstirii Evinu. Ei bine, Putin din Sfântul Marte cât s a mai păstrat, se ascundeau, se trăgau. Știm, dar nu-i timp să spunem sumacele Sfântului Spiridon, ca Sfântul Nicolae. Nu degeaba le-au luat italienii, că le-au furat, dar nu le-au furat de la ortodox. Și Asia Mică era acum invadată de turci și de arab. Și le-au furat, italienii erau și înainte de zis în, în a fura, dar ori era și bine că se pricepeau, s-au salvat multe sfinte mari. Italienii erau vestiți marinari, vestiți marinari, mare Mediteran era în special la italienilor și apoi ia spalion, mai târziu spalion. Ei bine, așa au ajuns mulți în noastră acum în Occident și se mai păstrează, și se mai păstrează. Iar leul ni Saul, ca un leu, ca un diavol, a persecutat icoanele și în biserici se făceau, dădea muncă să fie răzăluită toată pictura, toate icoanele. Și picta da, cal, cărăleți, vânători cum vânează cu arcul, adică lucruri profane, ce lucruri bătrâne, ca să profaneze, așa este dignitatea, de cei nepotezați. Și dacă nu vă îndereați lucrurile, sunt extraordinare, dacă ați citit pe adânc istoria, v-ați da mult mai bine seama care drama sau lupta satanii și a atușilor lui cu cei care cred cu dreaptă pe în Hristos. Să vă dați seama de și, după 2000 de ani de ortodoxie, am rămas un buchet de câteva țărișoare care se mai cheamă țări ortodox. Dumnezeu știe câte ortodoxe mai este în țările și cât am rămâne mâini. Că Rusia asta s-a fost odată pe acolo, îi plângi de milă, frate, de la Nibiu până la Tokyo, tot rusii. Dar spune cineva din Siberia, dacă la 500 de kilometri mai vezi o biserică. Uite, de șapte ani de când s-a dus comunismul. Nu s-a reparat nici 1% din bisericile din Rusia. Vă imaginați? Stau și acum fără cornițe, sau fără clopote, sau cu plușile în jos, sau știu eu cum. N-au nici bani și s-au declarat, dacă s-au auzit dacă de aproape 50% din ruși S-a declarat oficial că făcut însemnântul Rusiei, s-a declarat atei. asta sunt cei care nu mai nasc au aflat. S-a întâlnit mare ortodoxie ruseană, altfel nu mai poate. În 70 de ani de teroare. Ei bine, și odată când acest păgân împărat era, era și la creștin, el și cânta împărații, s-a amestecat și tare biserică. Că cântau o slavă acolo în biserică la strat. Și a avut o echipă de general din garda lui care voie să-l omoare. Că Zice, ăsta distruge total imperiul. Și în adevăr, pe când el cânta tare da, o slavă în noapte de Crăciun, l-au junghiat cu ostatii și el a fugit, era rănit de moarte, s-a ascuns în altar. Și Dumnezeu nu l-a cântat. S-au dus cu și acolo și l-au bucuit. Așa mor pe pădurii. Și au trecut de unii sau unul și a venit nu multe vreme un alt leu, leu în armeanul, o le-a cărut după ăsta. Tot deși este nimic. Și așa de tare a persecutat și acesta pe ortodoxia și icoanele, încât nu mai timp să spunem mai mult. După leul, armeanul a venit Constantin Copronin. Cuvântul Copronin nu-i cam urât să-l vă mai sărbășim. Să-l lăsăm așa. Tot un de separat, vândut la cei care sunt împotriva lui Hristos. Și apoi a venit Teofil, un alt pui de lup. Și deși s-a făcut sinodul al șaptele, la anul 787, să știți că nu a însetat eresul iconoclast, se cheamă iconoclast, adică sparge, clasmă înseamnă spargere de icoane, sau distruge icoanele. A continuat până anul 842, când era împărăteasă Sfânta Teodora, bărbatul ei Teofil cel păgân a murit, se spune că i-a crescut măruntaile din pânte și matrii s-au vărsat și gura s-a căscat și așa s-a dat Duhul în mâinile diavolului. Bărbatul ei, iar ea, iar ea creștină te-a spus, și o să-l Gal, băi bărbate, lasă o dată, lasă icoanele și sfinții de Cluj, că te bate Dumnezeu. Și așa l-a bătut. E bine, de la anul 740 până la anul 142, 100 aproape 50 de ani de persecuții împotriva Sfinților Icoane. Se pierduse tradiția, mulți nu mai știau și tășerii Icoane. Mulți erau zidiți, ascuns. Ei bine, acum a venit vremea ca această Sfântă Teodora, care e pus în calendar, tocmai pentru că ea a introdus din nou, în mod legat și definitiv, cultul Sfinților Icoane la locul lor și în anul de săptămâna a fost mare, exact cum este ziua de astăzi, s-a făcut o procesiune cu icoane, cu prafuri, cu tot ce s-a mai putut găsit, s-a mai pătat la Sfântul pe s-a făcut în zonul Constantinopolului o mare procesiune cu icoanele și au mers duminica întâi, zice, a în Biserica Sfânta Sofie și le-a pus la locul lor de cinste și tot poporul acela se plângă de bucurie că după aproape 200 de ani, Sfintele Icoane au intrat din nou la locul lor. Dar să știți, părinților, lupta n-a încercat. Au mai trecut câteva sute de ani și la anul 1054 s-a rupt Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Tot a fost dirijat de undeva. De unde știe Dumnezeu să mai știe unde dintre noi. Nu întâmplător un cardinal de la Vatican a venit la Sfânta Sofie și a declarat, dacă nu vă uniți și n-ați de Roma, să fiți anate. Cardinalul Hunga. Ei bine, și aceea a fost plătită bine. Și cum vedeți, s-a rupt biserica în două. Și catolicii vin mai mândri, dar cum știți, oricum, mai raționalist, mai mult ca pe ortodox, i-a manipulat și i a manipulat, i-a schimbat și i-a tot, încât atunci erau icoane ca la noi în lumea catolică. Ei n-au avut secta iconoclastă. Ei bine, în anul 1400, 1400 și ceva, când s-a zis Biserica Sfântului Pietru la Roma, erau icoane și acum sunt picturi. Astăzi nu mai vezi o icoană de la Biserica de Catolice. Deci ei, în mod tacit, adică de ascult, au lichidat-o icoană. Apoi zice, sunt portrete religioase, nu mai uităm la ele, nu mai pune o carte poștală, pe o mașină, nu, nu le știți ca icoane, ca ceva șapte. Un ortodox este o dogmă. Cinstim icoanele, cinstind icoana, cinstim Sfântul de pe icoana lui Sfântul. Bine, să mergem oarecum cu istoria mai departe. Să a venit o altă lovitură dată bisericii ortodoxe. Deci între ruptura de ortodoxi și catolici, care și așa a fost dirijată, a venit ruptura aceasta în lumea bisericii catolice, între catolic propriu și între Luther. Luther a fost bine pregătit de ce ne-a fost, să știm, e așa cu Calvin, și atunci ce sunt toate atâta cu papa ăsta și cu tare, cu tare, cu tare, cu abuzului papale și s-a făcut încă o ruptură a Bisericii lui Hristos în două. Biserica catolică pare cum apostolică și biserica reformată, ca protestantă se cheamă, sau dacă vreți luterană. Ei bine, n-a trecut mult, dar urmările luteranismului le vedem în toate sectele de astăzi. Poate nu vă dați seama, părinților. Și fraților, da, toate sectele care de azi în Europa, sunt secte neoprotestante, sunt fii din flori al lui Luther. Și Luther este altul fiu, fiu și așa mai departe, deci tot va cer Domnul. Să credem numai în Biblie, icoanele sunt idoli, crucea este idol, mai că Domnul este o femeie care a mai avut copii, dar tot ce mai mult posibil se volește, nu numai despre icoane, ci despre mai Domnul, nu numai despre despre Sfânta Cruce. Deci vedeți cum s-a extins lupta împotriva icoanelor a ajuns la Luther, lupta împotriva întregului creștinism, lupta împotriva Sfintei Cruci, lupta împotriva celor șapte Sfinte Tai, de că Luther nu mai mișto. A fost un călugăr, s-a însurat bine, a făcut el copii ca toți călugării însurați de atunci și de acum, așa se terminată cu de Sfinților Părinți. S-a apucat omul de alte și după el toți, așa încât iată-ne, când ne trezim acum, vrem să spunem ca să vedeți unii rădășina sectelor de astăzi, care vând din grozav, extraordinar cu gândire. Și toate sectele și cu asta. Când auzi din Icoana Macedonului că asta au mai avut copii, cuiesc ca nebunii și cu și cu asta idolul și de acolo. Dar, hai să punctăm până la capăt de da. Cu ultima vreme, sectele toate au început să pună cușa prin capul de adunare și zice pe la o ușă, mai pune un clopot și se iau din roci, ave, ave cu adică galbe, cu niște galoane, pinti acolo, ca să aducă, ducă de țărani de oameni înainte, ducă în eroare. Și încep și cu parale, în parale sunt dolari care cumpără. Deci vedeți de la icoane unde se ajunge, nu numai icoane, iau scopul să distrugă ortodoxia. Deci, așa se rugează, cu bani, cu diavol, cu rest. Cum mai știți? Ca să știți cine poate aștepta pe noi. Iar cu textele să nu uitați, și acum eu în semne de fete, un fel de vestit de-a lor, așa cu galoare, cu mhm. eu, dar se duc în multă lume, în țărane de jos, ele sunt mai sărace și ea merge. Deci, părinților, spunem acestea, dar să știți care e război. cum ne luptăm cu sectele și cu fiii erediștilor de acum aproape 2000 de ani. Deci lupta este cor la cor. Dar să nu uitați, frate părinți, știți de a fost comunismul? A fost tot din ramura grupărilor ateiste și sectarii și antiritici și antiortodoxe de până acum. Comunismul a fost gândit în Occident și plasat în cea mai puternică țară ortodoxă care era la anul 1900-1917, Rusia. Rusia avea în atunci o echipă de teologi cum nu exista în lume. Rusia. Au uimit Occidentul. Slujbe extraordinare, cântăresc nemaipomenite, biserici, restaurători, fac la fost o dar ei s-au plasat da, în zona și în locul cel mai teribil, și mai profund ortodox. Și au gândit Dumnezeu că acum în 1990 am ajuns eu pe Rusia și am propozit o noapte chiar în orașul zis Ivanovo, mai la nord-est din Moscova, acolo, aproape pe malul din acolo, sus, aproape de polul nord, deci aici ne-a arătat catedrala, catedrala uriașă, uriașă, încă pe câteva mii de oameni, poate 60 de oameni și Dumnezeu potcoave de cailor care spăsesele marmura aceea, așa, mozaică ăsta din biserică cu hapul de bisericul Cristiană și el de păzește să ne vedem, de aici au pornit așa o divit și împăratul și Rusii i a dus la omorât. Și de aici din biserică asta se ne cai. Să ne zice pe episcop, era un episcop, cred că mai episcop, bătrân Ambrozi. Când i-a văzut-o început să plângă zice pe episcop, și le-a dat o icoană cu Sfântul Serafim Salom, pe care am dat-o la biserică, la părintele, ca o amintire de la el. Ei bine, comunismul a tras cumva. Să distrugă ortodoxia, dar Dumnezeu să lipușei ortodox. Asta înseamnă ortodoxie. Ortodoxia înseamnă credință dreaptă. Iar toate luptele împotriva ortodoxiei, inclusiv de la catolici în ultimele sute de ani, cu orice metode ar fi, fie că cu bani, fie că cu arma, fie că cu una sau cu alta, toate au același scop, distrugerea ortodoxiei. Deci luați aminte de la simplele icoane, unii s-a ajuns și unii va merge Dumnezeu mă știe. Dar noi avem mare bucurie că s-a rezistat până astăzi și că România face parte dintre puținile țări care păstrează cea mai curată ortodoxie sau credințe apostolice decât se mai poate păstra în lume. Și este una din puținile țări alături de Rusia asta cât a mai rămas o producție, ea sperăm să se revii, sperăm Dumnezeu știe, nu știm, nu așa? Și cu Bulgaria care e aproape la pământ, e aproape e, e terminată Bulgaria, mai ales cu Grecia care e cea mai organizată țară ortodoxă din toate țările, cu puțin cât a mai rămas din Serbia și formează alt grupul țărilor ortodoxe de veniți din părinții frate, am spus este Sfintele Icoane puțin și v-am spus puțin, am parcurs pe spus istoria, ca să vă dați seama că noi suntem într-o țară cu mare importanță înaintea lui Dumnezeu. O țărișoară mică, modestă, smerită, unii oameni sunt la Sfintele Icoane, sunt să se gazi de mănăstiri, să se gazi de Sfânta Cruci, să se gazi de Maica Domnului. Poporul nu am fost în multe părți, sunt fundatorii ortodoxe, mai la des am întâlnit așa, foarte legat poporul de mănăstiri. Pentru că ei știu că se niște cetăți ale ortodoxiei. Și avem o mare răspundere cum stăm în aceste cetăți. Dormim, mâncăm, ne sfătim sau ne rugăm lui Dumnezeu să ne luptăm văzut pe diavol. Ca să apărăm cumva cât se poate mai bine Sfânta Ortodoxie. Este tot mai greu. Dar avem speranța, cum ne-a ținut Dumnezeu 2000 de ani în Ortodoxia aceasta și ăștia în România, în Carpat, n-au pătruns decât partia demonii și sectele. Sperăm că să mergem mai departe, dar un rol major în apărarea ortodoxiei, nu numai a Sfinților Icoane, a tot ce are ortodoxia a Sfinților Domnului Ortodoxe, au mănăstirile, să știți. În vremea iconoclasmului, de 450 de ani, cel mai mare și mai vașnic apărător al icoanelor, știți ce le-a fost? Sfântul Deodor Sfântul la mănăstirea Sudion, ținând și Constantinopol. Era mic de statură, dar ardea Sfântul Hristos. Dacă vreți și știți viața lui, vă uimiți. Este la 11 noiembrie. Mai știți pe care doriți să vedeți cât s-a luptat și cum le bătea se pui în capul. lui. Extraordinar. Iar după Sfântul Teodor Sfântul, era fratele lui, Sfântul Iosif, care a făcut indii. Deci, îi blega în lanțul și arunca ca pe niște câini în cu rănile deschise, nu-i mai spălat o săptămână, îi dădea mâncare, Dumnezeu i-a truzit. Slăpăie este un sfânt, de Teofan, care a fost marcat cu fierul roșu se face un scris, cheamă Sfântul Teofan, scrisul. Este extraordinar. Și el spunea, se din icoane, crede în icoane, că ele sunt tipul Sfinților lui Dumnezeu. Și așa și de acolo, n-am mai văzut așa, băteți pui în capul, așa ceva. Sau la apărat din coanține să nu gândi, Vedeți? Nu împărații, nu domnii, nu împărătețe, să nu gândi. Om putea să-i face ceva, să apărăm cât de cât măcar măi, ăștia în inima noastră, dreapta credință, prin viață curată, prin comportamentul nostru, prin cuvintele noastre, poate prin Sfântile Cărți, că nu degeaba nici lui să mai face niște cărți. Știți, și am zis, Sfântii din Martin avem, curaj, bărbăție, să ne dăm viața pentru Hristos, nici atâta n-avem, suntem niște fricoși, niște neputincioși, măcar să ne invităm viețile Sfinților, să ne citească lumea cum se nevoia, cum se ruga, cum se jertfeau, cum apăreau credința ortodoxă, nu cu șomacul, nu cu sabia, cu crucea și cu capul. Și Sfântul Teodoros Ditu este în fruntea tuturor. Era a fost Sfântul Ioanice cel Mare, a fost Sfântul Teofan, Sfântul Iosif și mulți sute de sfinți, cea mai cunoscută, care vă recomand să înțelegeți cât de mare a fost lupta împotriva icoanelor, a tradus-o de la muntele Atlas Părintele Sătronul. Sfinții și mănăstirile Olimpului. Muntele Olimpului nu este din Grecia, este din lângă Constantinopol, la vreo de kilometri în sud, din ține de vârsta Constantinopole, în Asia. Citind acolo veți vedea cât eroism și apărători au avut Sfinții Olimpului pentru Sfintele Izboare. Acolo a fost cetatea cea mai întărită a ortodoxiei în anul 800 până la 1100, așa, până când s-a transferat călugării la muntele Apă. Iubiți părinți să vreau. Și acum, din cheierii, și să spunem noi la părinți care sunt în mănăstiri, poate mai știți că Sfinții, poate nu, unii poate da, acei care mai știți și mai fac de seminar, sau facultatea de teologie, eu aș încheia cu următoarele idei. Nu totul numai să apărăm icoanele cu bătul sau cu cuvântul, ci să ne facem noi icoane vii, asta este cel mai înalt sfat care îmi trebuie să-l dau, să ne recomand să mie. Să ne facem icoane vii, mai ales noi călugări, icoane vii a ortodoxiei, prin trăire, prin smerenie, prin ascultare, prin bunătate, prin rugăciune prin luminarea harică a rugăciunii cele din inimă, prin vândețe, prin toate faptele bune și prin trăirea în chipeșorii. Că lucrul, mai ales că lucrul, să fie o icoană ortodoxie, o icoană pentru mireni. Mă uitam și să nu spun. Un adevăr care îl sunt și trăiesc. Dacă n-ar fi spărare ăștia, s-a în România să din. Vin oameni de evlavie rar. Cât vin? Puțin. Dacă are, vin, te uimești. Eu totdeauna la spovedanie, nu îi învăț, învăț de la ei. Smerenii, unii au mizeri cu rugăciunea inimii, din rușinii nou. Asta a fost o creștină pe care n-am mai trăit în viața mea de preot cu rugăciunea inimii. Are darul plânsului de două ore plâns. Câteodată. E o bucurie rară, e o bunătate, e o servită, trăiește parcă este undeva în văzduh așa. O fiind rare servici, n-a avut familie, Spunea Babin Bacău, dar este o icoană vie pentru femeia noastră de astăzi, pentru noi călugării. Ei bine, să ne noi cât de cât de icoane vii, ca nu cumva vieții mereni care au și copii, sau au și sărății, și n-au nici parale în buzunări și mai au și bărbați, mulți săraci au căzut în vieții acum. Se merge la distrugerea din rădășine, a ortodoxiei acum numai prin accepte. Păi ce se face? Și prin pornografie la televiziune, și prin alcoolism, și prin yoga și pe muzica rock care face ravage din la noi tineri studenți, îi vezi marcați, fac le sări mintea din cap, din stare să se sinucide. De ce ai ajuns frate așa? Ce am făcut eu? Am fost la muzica rock, am făcut cu tare. Frate, bă, nu ai ce le mai faci, nici nu știi ce se cum se vinde. Poate nu, și nu știi și acolo. Deci, noi spunem acestea ca să îndemnăm pe părinți și pe frate, aveți rudii, aveți consătenți, aveți preoți. Să încercăm fiecare de la om la om, fie prin socate, fie prin rugăciune, neapărat, fie prin cuvânt, ca să ne înfrățăm unii cu alții, să se îmbărbătăm și pe frate de acasă, și părinții și vecinii care vin aici, pe preoți, să întărim cât putem ortodoxia, că nu va fi unii mai ușor ca altul. Nu, lucrurile merg tot înainte. Dar bunul Dumnezeu, dacă noi ne vom stări, să fim icoane vii de bunătate, de tărie în credință, de ortodoxie, de smerenie, de ascultare, și toate faptele bune, Dumnezeu nu va lăsa lumea. Dumnezeu nu va lăsa țării ortodoxe. Dumnezeu nu ne va părăsi. Dumnezeu și cu Maica Domnului și cu puterea Sfântului sale Cruci ne vor ocroti, ne vor păzi, ne vor încări, ne vor ajuta. Amin.